Cae la noche y yo solo aquí en mi cama, pensando lo que te haría, qué pasaría si tú me llamas. Sé que te di que no iba a enamorarme, pero tú te ves tan bella que de esta vaina quién va a sacarme. Y es que no puedo olvidar el sabor de tu boca, otra no me dan saben igual. Es que no puedo olvidar cómo tú te movías, cómo me veías pidiéndome más. Y es que no puedo olvidarte, olvidarte, quiero volver Seguro quiero darte, darte, darte Miles de besos para enamorarte Baby, tú eres como una obra de arte Que el mundo pueda verte y no tocarte, no Baby, tú sabes que soy tu papi Como su dedo y taki taqui Soy yo y tú mi Cardi soy tu papi Como su te doy taqui taqui Soy Offset y tú eres mi Cardi Es que no puedo olvidarte Olvidarte Quiero volver a darte Beso en toda parte Es que no puedo olvidarte Olvidarte Quiero volver a darte Beso en toda parte, bebé yo no sé qué hacer. Yo tengo un vicio por tu piel. Es que no quieres entender. Tú vas a hacerme enloquecer. Moviéndome adentro de ti, siempre me da un final feliz. Toda la noche dándote porque te hicieron para mí. Baby, tú sabes que soy tu papi. Como su te doy taqui taqui. Soy upset y tú eres mi Cardi. Bebé que soy tu papi, como su dedo y taqui taqui. Soy yo, y mi cali. es que no puedo olvidarte, olvidarte. Quiero volver a darte beso en toda parte. es que no puedo olvidarte it's right. NI seca, Maluma baby. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Colombia y Puerto Rico. Ay, qué rico, mami. 11-11.